اما المانع سومین حکم وضعی مانع هست المانع هو ما یلزم من وجوده عدم الحکم او بطلان سبب مانع آن است که لازم هست از وجود آن عدم حکم یا باطل بودن سبب مانع آن است که لازم می شود از وجود آن یعنی از وجود مانع عدم حکم یا باطل شدن سبب فیکون المانع نوعین پس در نتیجه مانع بر دو نوع است مانعا للحکم و مانع للسبب مانع حکم و مانع سبب ومانع الحكم ابتداء مانع حكم هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه مانع حكم امری است که مترتب میشه بر وجود آن مانع عدم مترتب شدن حکم بر سببش مع تحقق سبب با وجودی که سبب محقق شده ولی میبینیم که حکم محقق نمیشه چرا؟ چون مانع وجود داره چون چی وجود داره؟ مانع وجود داره که شبهت المانعت من اقامت الحد مانند شبه مانع از اقامه حده والأبوة المانعة من القصاص عند الجمهور غير المالكية فدار بودن مانع از قصاص سبب قصاص فراهمه که همون قتله ولی پدر بودن مانع از قصاص میشه در نزد جمهور جز مالکی ها و اختلاف الدین المانع من الارث یا قرابت که سبب ارث بردنه وجود داره ولی اختلاف دین مانع از میشه از ارث میشه ومانع السبب أما مانع السبب هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب مانع السبب آن امری است که الزامی است از وجود آن مانع عدم محقق شدن خود سبب نه ابتداء ابتدا سبب کدین مانند دین فانه مانع من وجوب الزكاة عند الجمهور غیر الشافعیه دین مانعی از واجب شدن زکات هست در نزد جمهور مگر وجوب زکات سببش چیه؟ نصابه خب، اینجا دین, می دین مانع از سبب میشه مانع از نصاب میشه که سببه که چی هست؟ پس اینجا ما داریم مانع سبب رو میکنیم مانع چی رو؟ و دین مانع سببه مانع چیه؟ مانع نصابه نصاب سبب وجوب زکاته كالدين فانه مانع من وجوب الزکات عند الجمهور غیر شافعیه عند الجمهور دین مانع از واجب شدن زکات است نزد جمهور علما جز شافعیه لكونه مانعا من تحقق السبب چون مانع محقق شدن سببه و هو ملک و و اون ملکیت چه هست؟ نصاب هست نصاب سبب میشه زکات واجب باشه ولی شخصی که دین برو هست این دین مانع از میشه؟ از نصاب میشه لأن ما يقابل الدين ليس مملوكا للمدين على الحقيقة خب دقت داشته باشید میگه اون چه که در مقابل دین هست اون در واقع در ملکیت مدین نیست در ملکیت اونی که دین برگردنشه نیست ها چون در واقع مال کسی دیگه پس میگه لان ما یقابل الدین لیس مملوکا للمدین علی الحقیقه میگه در حقیقت آنچه که در مقابل دینه اون مالی که شما داری ولی مثلا 20 میلیون داری 15 میلیونش دین برات هست خب این 15 میلیونی که شما الان داری 20 میلیون 15 میلیونش که در مقابل اون 15 میلیون وامت هست این در, در حقیقت مال شما مال مدین نیست میگه لان ما یقابل الدین لیس مملوکا للمدین علی الحقیقه آنچه که در مقابل دین هست مال مدین نیست در حقیقت مال اونی که دین برگردنشه در حقیقت نیست نظرا لتعلق حقوق الدائنين به با توجه به تعلق داشتن حقوق بده طلبکار بر او آد مدین یعنی دائن این طلبکار مدین یعنی بدهکار وحرية المعقود عليه وهو الإنسان الحر مانعة من تحقق سبب الملك و هو البیع مثالی دیگر آورده و آزاد بودن معقود علیه یعنی انسان و آزاد بودن معقود علیه که همون انسان آزاده هست مانع هست از محقق شدن سبب ملکیت ببینید چه چی چیزی سبب ملکیت میشه؟ بیع چه چی چیزی؟ بیع ولی میگه آزاد بودن انسان آزاد مانعی از اینه که سبب محقق بشه که همون بی هست که همون چی هست؟ بی هست و یکون البیع باطلا و بیع باطل هست الصحيح والباطل الصحيح هو ما ارکان ارکان شیعی الشيء وشروطه و ترتبت عليه آثاره الشرعية صحیح صحیحان است که کامل باشند در آن ارکانش و شرطهای شرعیش و مترتب بشه بر آن آثار شرعی به اون میگن صحیح حالا چی در عبادات چه در معاملات ولی این فرقی رو خودش توضیح میده فالصحیح من العبادات عند الفقهاء پس صحیح از عبادات در نزد فقها ان یقع الفعل على وجه یسقط القضاء صحیح در عبادات در نزد فقها آن است به شکلی انجام بگیرد که قضا رو ساقط کند که قضا رو چکار کند قضایی گرفتن را فمن صلى على ظن طهارتی پس هر کس نماز خواند بر این گمان که طاهر بوده کانت صلاته فاسدتا نمازش فاسده لعدم سقوط القضاء بخاطر خاطر که قضا رو ساقط نکرده والصحيح من المعاملات اما در معاملات بكدوم کدوم صحیح فقها ما ترتب عليه اثره الشرعي آن است که اثر شرعی بر آن مترتب بشه ای ما شرع له یعنی هر آنچه که برای اون مشروع گردیده است که حل الانتفاع فی البیع مانند حلال بودن بهره بردن در معامله ها موقعی که در معاملات میگن این معامله صحیحه یعنی اثر شرعی برش مترکب بشه اثر چی رو میگن اثر معامله اثر اینه که این جنس از دست من میره دست شما واسه من میاد دست من این اثر معامله دیگه موقعی که این چیز حلال شد اثر شرعی بر اون چی شده مترتب شده پس صحیح از معاملات است که اثر شرعی بران مترتب بشه یعنی آنچه که بران مشروع شده است مانند حلال بودن انتفاع نفع بردن در معامله الاستمتاع فی الزواج و بهره بردن در ازدواج یعنی شوهر و همسر بتونند از همدیگر حلال باشند برای همدیگر پس این شد از صحیح صحیح اون بود که ارکانش و شروط شرعیش کامل باشند آثار شرعی بر اون چی بشن مترتب بشن و غیر صحیح هو ما صدر من افعال المكلفين غير مستوفین ارکانه یا غیر مستوفین ارکانه و شروطه على الكیفیت المطلوبه آن است که از افعال مکلفین صادر بشه ولی ارکان و شروطش بر اون وجه مطلوب کامل نباشه كامل نباشد ولم تترتب عليه آثاره الشرعية وآثار شرعي برون مترتب نباشد وهذا يسمى عند الجمهور الباطل والفاسد این در نزد جمهور باطل و فاسد نامیده میشه ها آه؟ اینو قبلا ها اشاره کردیم فهما بمعنى بمعنى واحد عندهم باطل و فاسد به یک معنا هستند در نزد جمهور سواء فی العبادات و المعاملات برابر است چه در معاملات و چه در عبادات فالصلاة الباطله كالصلاة الفاسده نماز باطله مانند نماز فاسده است یعنی به یک معنا هستند موقعی که نماز فاسد و باطل یعنی یک لا تسقط الواجب ولا تبرئ الذمه واجب ساقط نشده و براعت الذمه نشده مکلف والبيع الباطل كالبيع الفاسد بيع باطل مانند بيع فاسد است در نزد جمهور لا يؤدي الى نقل الملكیتی فی البدلین سبب نمیشه که نقل ملکیت بشه در اون دوتا عوضین یا بدلین ها اون دو کالایی رو که دو طرف معامله زدن عوض نشدن رد بدل نمیشن هر یکی سر جای خودش چون معامله باطلیه دیگه ولا يترتب عليه حكم شرعي وحكم شرعي بران مترتب نیست پس در نزد جمهور باطل و فاسد به یک معنا هستند در عبادات و در معاملات وقال الحنفية لا فرق بين الباطل والفاسد في العبادات فرقی بین باطل و فاسد در عبادات نیست فهي اما صحيحة او غير صحيحة یا صحیح است یا غیر صحیح ولا في الزواج وهم همچنین در ازدواج وهم همچنین در چه فالزواج الباطل كالزواج الفاسد پس ازدواج باطل مانند ازدواج فاسد است لا يفيد حل المتعة ولا يترتب عليه اثره حلال بودن بهرهوری رو نمیرساند و اثری بر آن مترتب نمی شود و اما فی العقود و التصرفات ای فی المعاملات المدنیتی فالعقد اما صحیح او باطل او فاسد اما در عقود و تصرفات یعنی يعني در معاملات مدنی عقد یا صحیح هست یا باطل است یا فاسد است پس فرق شد بین باطل و فاسد که قبلا گفتیم داستان چی به چه هست خودش دوباره تکرار میکنه والباطل باطل هو الذي يكون الخلل فيه في اصل العقد واساسه باطل در نزد حنفیه در معاملات مدنی آنی هست که خلل در اصل و اساس عقد باشد در رکنش باشد به انکان فی صیغتی او العاقدین او المعقود علیه یعنی در سیغه باشد یا در عاقدین باشد خریدار و فروشنده یا در معقود علیه باشد عاقدین مثلا یکیشون دیوانه باشد ها ولا يترتب عليه اثر اثر شرعی مترتب نمیشه بر این اثری شرعی که ان يصدر البيع من مجنون مانند این که معامله از مجنونی بیاد خب یکی از عاقدین دیگه مجنونه او صبی لا یاقل یا از بچه‌ای که به سن تمیز نرسیده او یکول بیعن لمعدوب یا فروش چیز معدومی باشه اینجا در معقود علیه هست او زواجن به احد المحارم یا ازدواج باشه با یکی از محارم که اینجا خلال در معقود علیه هست در چه هست؟ پس اگر خلال در اصل عقد بود یعنی در سیغه بود ایجاب و قبول در آقدین بود دو طرف یا در معقود علیه بود حالا چی مبی باشه چی انسان باشه آه؟ اون موقع بهش باطل میگن والفاسد هو ما كان الخلل فيه في وصف من اوصاف العقد فاسد اون است که خلل در وصفی از اوصاف عقد باشه بان كان في ناحيه فرعيه متممه له یعنی اون خلال در ناحیه فرعی باشه در اصل و اساس نباشه که اون متمم اون عقد هست ای فی شرط من شروطه الخارجه ان ماهیتی و ارکانه یعنی در شرطی از شروطی که خارج از ماهیت و ارکان اصلی در شروطشه چون میگن شروط وصفی خارجی است در خود حقیقت چیز نیست و ويترتب عليه بعض الآثار اذا توافرت ارکان التصرف وأموره الأساسية و بعضی از آثار مترتب میشن زمانی که کامل باشن ارکان تصرف و امور اساسی آن به بثمن مجهول مانند معامله با ثمن مجهول او المقترن به شرط فاسد یا معامله که شرط فاسدی درون باشه و ازدواج به غیر شهود یا احناف میگن ازدواج بدون شهود بعضی از آثار میگه برش مترتب میشند وتترتب على الفاسد عند الحنفية بعض الآثار در نزد حنفیه بعضی از آثار مترتب میشند فتنتقل الملكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد پس منتقل میشه ملکیت با قبض در بیع فاسد در چی؟ و ويجب المهر والعدة في الزواج الفاسد وواجب میشه مهریه و عده در ازدواج فاسد ازدواج باطل نه ازدواج فاسد ويثبت فيه النسب بالدخول ها؟ شد بله. چطور؟ در ازدواج داخل نکرده بود نه؟ داخل کرده بود شما دقت نکردید اونجا گفت جایز نیست با همدیگه متعی داشته باشند ولی بعضی از آثار مترتب میشن خب این بعضی از آثار رو داره میگه و واجب میشه مهریه و عده در ازدواج فاسد و یثبت فیه النسب بالدخول اگر دخولی هم رخ داد نسب چی میشه ثابت میشه بدون نکاح نکاح کردن بحث بحث این مثاله برای فاسد و باطله نکاح که خون خب نکاح که نشه اصلا عقدی بسته نشده تا اسمش فاسد باشه یا باطل شش و هفت العظیمت و رخصه اینا دیروز قرار بود تموم کنیم العظیمت عند الاصولین هی ما من الاحکام کلیه ابتداعا لتکوله نه نه نمیشه فردا نمیشه اینو باید دیروز تموم میکردم